Johannes hoofstuk 18 Nadat Jezus dit gesê het, het hy met sy disciples oor Kedron spruit gegaan. Daar was 'n tuin en hy en sy disciples het daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jezus en sy disciples dikwels daar gekom het. Judas het toe die afdelingssoldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseërs en hulle het daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens. Omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra: "Vir wie soek julle?" "Jesus van Nasaret," antwoord hulle hom. "Dit is ek," sê hy toe vir hulle. Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Toe Jesus dan vir hulle sê: "Dit is ek," het hulle teruggeduins en op die grond neergeval. Hy vra hulle toe weer: vir wie soek julle? En hulle sê: Jesus van Nasaret. Toe sê Jesus: Ek het vir julle gesê dit is ek. As julle my soek, laat die mense hier by my dan toe om weg te gaan. So sou vervul word wat hy voorheen gesê het: Van die wat U my gegee het, het ek niemand verlore laat gaan nie. Simon Petrus het 'n swaard by hom gehad. Hy ruk dit toe uit, slaan daarmee na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus: "Sit die swaard in sy skede terug. Moet ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader my gegee het nie?" Toe die afdeling soldate onder die kommandant saam met die wagte in diens van die Joodse raad vir Jesus gevange geneem en hom geboei. Hulle het hom eers na Annas toe gebring. Hy was die skoonvader van Kajafas wat daardie jaar hoëpriester was. Dit was Kajafas wat vir die Jode die raad gegee het dat dit tot hulle voordeel is dat een man vir die volk sterwe. Simon Petrus en 'n ander disipel het agter Jesus aangegaan. Daardie ander disipel was aan die hoëpriester bekend en het saam met Jesus in die hoëpriester se woning ingegaan. Maar Petrus het buite by die deur bly staan. Twee daardie ander disipel wat aan die hoëpriester bekend was, uitgegaan en met die deurwagter gepraat en vir Petrus ingebring. Die diensmeisie wat deurwagter was, sê toe vir Petrus: "Jy is tog nie ook een van hierdie man se disippels nie?" "Nee, ek is nie," antwoord hy. Die slawe en die wagte het hulle gestaan en warm maak by die vuur wat hulle gemaak het omdat dit koud was. En Petrus het ook saam met hulle gestaan en warm maak. Die hoëpriester het Jesus toe ondervra oor sy disippels en oor sy leer Jesus het hom geantwoord: Ek het in die openbaar met die mense gepraat. Ek het hulle altyd in die sinagoge sien in die tempel geleer waar al die Jode bymekaar kom. En ek het niks in die geheim gesê nie. Waarom ondervra u my? Ondervra die wat gehoor het wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het. Toe Jesus dit sê, het een van die wagte wat daarby gestaan het, hom geklap en gesê: "Antwoord jy die hoë priester so?" Jesus sê toe vir hom: "As wat ek gesê het verkeerd was, sê dan wat was verkeerd. Maar as dit reg was, waarom slaan jy my?" Anna het hom toe geboei na die hoë priester Kajafas toe gestuur. Simon Petrus het hom nog gestaan en warm maak. Die mense by die vuur vra toe vir hom: Jy is tog nie ook een van sy disippels nie? Hy het dit ontken en gesê: "Nee, ek is nie." Een van die hoofpriesters se slawe wat familie was van die een wie se oor Petrus afgekap het, vra toe: "Het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie?" Petrus het dit weer ontken en net daarna het daar 'n haan gekraai. Twee het hulle vir Jesus van Kajafas af na die amptswoning van die goewerneur toegebring. Dit was die môre vroeg Hulle het self nie in die amptswoning ingegaan nie sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra: "Watter aanklag bring julle teen hierdie man in?" Hulle het hom geantwoord: "As hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie." Pilatus sê toe vir hulle: "Vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet." Maar die Jode sê vir hom: Ons mag nie iemand teregstel nie. Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word wat hy gesê het toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amptswone ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus het hom toe gevra: "Vra u dit uit u eie of het ander dit vir u van my gesê?" "Ek is mos nie 'n Jood nie," antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Antwoord Jesus: As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning. Vra Pilatus: Dit is soos u sê. Ek is 'n koning. Antwoord Jesus: Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is waarheid? sê Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle: Ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Hulle skreeu toe terug. Nie vir hom nie, maar vir Barabbas. Nie vir hom nie, maar vir Barabbas. Barabbas. In Barabbas was 'n rower.